En die Heere het met Mooses gesprek in die woestijn Sinai, in die tweede jaar nadat hulle uit Egypte land uitgetrek het, in die eerste maand, en gesê dat die kinders van Israël die pascha op die bepaalde tijd moet hou. Op die veertiende dag in hierdie maand, ten die aand, moet jullie dit op die bepaalde tijd hou, volgens al sy inzettingen en al sy verordeningen moet jullie dit hou. Toe het Mooses met die kinders van Israël gesprek dat hulle die pascha moet hou. En hulle het die pasga gehou op die veertiende dag van die eerste maand, teen die aand, in die woestijn Sinaai, net soos die Heere Mooses beveel het, so het die kinders van Israël gedoen. En daar was manne wat dier die lijk van een mens onrein geword het en op diezelfde dag die pasga nie kon hou nie. Daarom het hulle nader gekom voor Mooses en op, rond op diezelfde dag, en die manne het vir hom gesê, ons is onrein dier die lijk van een mens waarom moet ons tekort gedoen word, dat ons die offer van die Heere nie op die bepaalde tijd onder die kinders van Israël zou brengen? nie. En Mooses het vir hulle gesê, bly staan, dat ik kan hoor wat die Heere julle sal beveel. Toe die Heere met Mooses gesprek en gesê, spreek met die kinders van Israël en sê, als iemand van jullie of van jullie geslachten die een lijk online wordt of op een verreis is, moet hij toch die pas gaan voor die Heere hou. In die tweede maand, op die veertiende dag, ten die aand, moet hulle dit hou, met ongesiele broede en bitter kruie moet hulle dit eet. Hulle moet daarvan niks laat oorblij tot die morgen toe of een been daaraan breek nie, volgens die hele inzetting van die pascha moet hulle dit hou. Maar die man wat rein is en nie op reis is nie en nalat om die pascha te hou, die ziel moet uit sy volksgenote uitgereef word, want hy het die offer van die Heere nie op die bepaalde tijd gebring nie. Die, man moet zijn zonde dra, en als een vreemdeling bij jullie vertoef in die pascha vir die Heere hou, moet hij dit hou volgens die inzetting van die pascha en volgens die verordening daarvan. Dit moet een inzetting voor jullie wees, voor die vreemdeling zowel als die kind van die land. En op die dag toe hulle die tabernakel opgerig het, het die wolk die tabernakel van die tent van die getuienis oordek, en in die aand was dit oor die tabernakel soos gedaante van vier, tot die morgen toe. So was het altijd deer, die wolk het het oordek, en s'nachts een gedaante van vier. En so dikwels als die wolk van die tent af optrek, het die kinders van Israël daarna weggetrek, en op die plek waar die wolk rus, daar het die kinders van Israël laar opgeslaan, volgens die bevel van die Heere het die kinders van Israël weggetrek en volgens die bevel van die Heere laar opgeslaan, al die dae wat die wolk oor die tabernakel gerus het, het hulle in die laar gestaan. En as die wolk baie daar oor die tabernakel bly, het die kinders van Israël die dienst van die Heere waargeneem en nie weggetrek nie. Maar somtijds was die wolk net een paar daar oor die tabernakel, volgens die bevel van die Heere het hulle laar opgeslaan, en volgens die bevel van die Heere het hulle weggetrek. En somtijds was die wolk daar van die aand tot die morgen, as die wolk in die morgen optrek, het hulle weggetrek, of bij dag of bij nacht, als die wolk optrek, het hulle weggetrek, of een twee dagen of een maand of langer, als die wolk lang oor die tabernakel bly, het die kinders van Israël in die loer gestaan en nie weggetrek nie, en als dit optrek, het hulle weggetrek. Volgens die bevel van die Heere het hulle loer opgeslaan, en volgens die bevel van die Heere het hulle weggetrek. Hulle het die voorskrif van die Heere in acht geneem volgens die bevel van die Heere dier die diens van Mooses.